Одворіт до будинку, що стояв на горбі, ішла чудесна липова алея, і з ганку його видно було такий краєвид, що від нього хотілося із захопленням крикнути. Запрошених на обід гостей, розуміється, не примушують чекати у приймальні, а надто посланця правди чи то пак Сталіна навпаки. Це він примусив чекати хазяїв, бо на зустріч йому зразу ж вийшов сам Семен Семенович, який, привітавшись і взявши його під лікоть, зараз же повів його до їдальні. Там він представив його дружині, молодій дамі із модною зачіскою і пофарбованим платиновим волоссям, яка посадила його поруч себе. У їдальні вже були якісь істоти, але видно такої невисокої якості, що не варто було представляти їм гостя, мабуть, секретарі, друкарки, гувернантки та таке інше. І двоє дітей. Ці останні хлопець і дівчинка, правда, мали такі свіжі, рожеві, чисті, чисті личка, такі ясні, веселі очі, що він їм без представлення одверто усміхнувся, і вони зараз же відповіли йому ясним, довірливим, охочим усміхом. Які чудесні личка, прихилившись злегка до хазяйки, сказав журналіст Зінчук, і цим одразу привернув до себе серце матері. Навіть сам Семен Семенович посміхнувся і після того за столом розіслався м'який непримушений настрій. Семен Семенович, звичайно, за обідом не любив говорити, але з гостем з Москви трошки зрадив свою звичку і говорив досить багато та весело. Правда, він сьогодні одержав з Кремля від самого політбюро схвальний відгук на свій останній секретний рапорт про загальний стан на Україні. Сам огрядний, одягнений з елегантністю старих російських аристократів, він і очі, і уста, і навіть трохи роздушений ніс, мав такі певні в собі, такі спокійно владні, що не уявлялось, як можна було перечити їм у чому-небудь. Любо ти не так тримаєш виделку, раз сказав він дочці. Сказав спокійно, м'яко, але і дочка, і гувернантка, і навіть мати злякано схвилювались і вмить виправили це маленьке злочинство. Ну, обід був такий, якого Іваненко, бувши із радянським міністром на парадних обідах президентів різних західних республік, не часто їв, чорна ікра, розуміється, як банальність. Після неї такі страви і вина, яким навіть назви він не знав. Коли дійшов обід до кінця, у всіх, навіть у дітей, очі життєрадісно і п'янувато блищали. Після обіду Семен Семенович запросив гостя до свого кабінету. Там ми займемось нашою справою, додав він з усміхом і вибачливою величністю, повів рукою наперед себе, тим показуючи гостеві дорогу кабінеті перед широким напівкруглим, широко розчиненим вікном між двома спокійними глибокими фотелями стояв маленький столик. На ньому невеличкі чашечки із чорною кавою і шухляди із сигарами, переперезаними золотими пасачками. За вікном унизу на першому плані соковито зеленіла галявина, оточена квітами, а за нею за муром розлягався той самий захоплюючий краєвид синє височінь неба, Фіолетове далечінь обрію, срібна сталевість Дніпра і щедра сяйна золота ласка сонця на всьому. Яка могутня краса, сказав Степан Петрович і стримано повів рукою на краєвий. Так, так, гарно. Ладно і вибачливо ухвалив строганов і теж повів рукою тільки на фотель і сигари. Прошу сісти, взяти сигару, покуштувати справжньої турецької кави, і коли ваша ласка викласти мені предмет нашого інтерв'ю. Вибачте, мушу попередити, маю не більше години вільного часу. О, цього цілком досить, запевнив поспішно журналіст Зінчук і швиденько сьорбнув кави. Після того так само швиденько вхопив жовту тугу рурочку сигари з червоно-золотим пасочком, закурив її від піднесеного хазяїном вогню, подякував і зараз же почав викладати свою принаду. Строганов слухав спокійно, нерухомо, без ніякого знаку свого ставлення до викладу, тільки час від часу, потягаючи дим сигари і присьорбуючи каву, в цих рухах була все та сама певність, владність, спокій. Коли журналіст Зінчук закінчив, Семен Семенович глянув на золотого годинника на лівій руці, кілька секунд подумав і сказав: Хороша ідея, може бути корисною. А чим саме, Семене Семеновичу? поштиво спитав інтерв'юер із Москви і витер хусткою чоло.